забалотістай ваколіцы вярсты за чатыры ад мястэчка пачынаюцца нехамаўскія лясы. Цягну цэны далёка аж да самай вёскі няхамава слабада і нават далей у межы суседняга раёна. Пілаюся кера, мала кранулі кварталы граба, вынёслага дубняку, пераспелай альхі, бо добрай дарогі няма. Адзін зімнік. На ўскраіне лесу вялізная будыніна, стража, пабудавана яшчэ ў царскія часы. Тут павінен жыць ляснічы, леснікі, Але ніхто не жыве, даўно пераехалі з глухаманію мястэчка. Жнівеньскай ночу, калі ўжо злёгку пачало бялець на ўсходзе неба, ля стражы спынілася паўтаратонка. З кабіны вылезлі двое мацвеяў, каржакаваты ў скураной тужурцы і шэлях. Падышлі пад самы паркан, прыслухаліся. На штакечынах развешана бялізна. Дзіцячыя сарочки, майкі трусікі, много не бы тут спыніўся дзіцячы сад чорт ведае што вылаяўся матвею звоніў жа в ляс газ пацікаюся ненарокам ці жыве хто тут кажуць не пустая ад бамбёжкі хаваюцца выказаў здагадку шэлях а можа бежанц куды поедем а давай на цімохаву прыстань паўтаратонка подскоквае на карчах выбоінах за баранкай мацвею відаць па ўсім што вадзіць машыны ему прыходзіцца нечастым сяк так выбраліся на шлях летнія зоркі блякнуць праз якую гадзіну світання зноў звярнулі на вузкую лясную дарогу машина просто прадзіраецца праз навіс ляшчыны і барабаніць па кабіне голля, нібы над двухам нехта страляе. Цімохова прыстань глухая зарослая густым чарналессем бель. Версты за чатыры адсюль, асушанае балота, тарфяныя палі, кар'еры. Пасёлак торфазавода далей пад мястэчка. Праехалі прасекай, выбралі сухі пясчаны грудок. Калі яго добрая мета, разгалістая з расколатым верхам бяроза, схапіўшы рыдлёўкі, пачалі борз дакапаць яму. Пакуль усё скончылі, заслалі дно ямы саломай, опусцілі, накрыўшы брызентам дзве доўгія, падобныя на троны скрынкі з вінтоўкамі, цынкі патронаў, ужо зусім развіднела. На бярозе з цікаўнасцю, назіраючы за людзьмі, затрашчала сарока. З бярозы пераскочыла на асіну засіны на альху. Неадступна лятала вакол, трашчала ўвесь той час пакуль засыпалі яму топтвалі разносілі лішак жвіру па лесе закідвалі зрушаную зямлю мохам трэба загадаць каб маўчала паказваючы пальцам на сароку прамою ў шэлях лішні светка з непрывычкі да цяжкай фізічнай працы ён задыхаўся выціраў рукавом сарочки под з твару лішніх сведак не будзе. Месца ведаем ты ды да я. Мы з табой адным словом. Загадана паказаць яшчэ аўсяніку, а савеяхімаўцу. Ваенны чалавек. Мацвею мог ехаць, але не спяшаўся. Прыляглі на роснай траве закурылі, Дзень пачынаўся ясны, Сонца кранула ўжо вершаліны бяроз і асін, але тут унізе яшчэ панаваў вільготны духмяны цень. А на цябе пісуля ёсць, сказаў Матвей, усміхнуўшыся. Чакаеш немцаў, разбазарваеш народнае дабро. Ха дурная логіка. Каб чакаў то наадварот стараўся б хаваць. Ім быў руки цэленька і аддаў, хто пісаў: « А навошта табе ведаць? Адзін наш са знішчальнага батальёна добрую думку падаў. Ёсць магчымасць цябе пакалашмаціць. Ты прыхавайся, прыйдзем нібыта арыштоўваць вобыск зробім дыму адным словам хопіць калі хавацца ну хоць бы завтра далёка не ўцякай попрасіся ў які-небудзь суседскі хлеў галоўнае каб былі сведкі начуй дома на работу болей не хадзім Прыўзняўшыся на локці Матвею сашморгвае няспелыя белаватыя бручніцы, кідае ў рот. Загарэлы твар яго з ледь касаватымі чорнымі вачамі, не выражае нічога, акрамя хмурай засяроджанасці. Шэлег амаль не ведае гэтага чалавека, хоць працуюць яны разам больш двух год. У дзейнасць камунгаса міліцыя ні разу не ўмяшалася. Мацвею ваюе з самагоншчыкамі, выдае пашпарты, адбірае правы ў шафёраў, калі яны ў чым-небудзь правінавацяцца. Былі дзве ці тры справы, якія нашумелі на ўвесь раён. Наконт махінацыі ў гандлёвай сетцы. Але Шэлях не можа з упэўненасцю сказаць, хто іх раскрыў. Пракуратура, міліцыя ці звычайная рэвізія. Сарока, угаманіўшыся зніклым, недзе збоку ў небе нудна звініць нямецкая рама. Ведаеш, не хачу я тут аставацца, раптам пачынае Матвею. Разумею, што трэба, але не хачу. Не для мяне такая работка. Хавайся, таіся, замятай сляды, як злодзей. Чаму я на сваёй зямлі павінен хавацца? Я разумею вайну так. Бачыш ворага, страляй, ты яго заб'еш ці ён цябе. Гэта ёсць вайна, сапраўдная лёс яе не тут у гэтым лесе будзе рашацца, а там, дзе сутукнуцца армій тэхніка. І вайна гэтая думаецца мне, не будзе доўгай. Ну яшчэ два-тры месяцы. Да новага года скончыцца. Фронт расцягнуўся на тысячы кіламетраў што ты акопаў накапаеш, як у імперыялістычную? Дудкі, брат. Цяпер усё залежыць ад маневру, ад масы войск, тэхнікі. А нас тут оставляюць для камарынай работы. Нібыта камарынымі укусамі дапаможаш. Шэлег слухае, маўчыць, нешта яму не падабаецца ў тым, што гаворыць Мацвею у самім яго тоне. З такім настроем нельга заставацца, узнікае думка, але ён зараз жа яе адганяе. Падсвядома ён даўно адчувае, што нельга сур'ёзна прымаць словы, сказаныя ў хвіліну раздражнення, узрушэння. Навогул усё, што гавораць людзі яшчэ не можа быць мерка іх саміх, іх учынкаў, нават калі яны спакойныя, задаволеныя жыццём. Мацвея ўжо сёння не ў гуморы. Сам я з кулунды гаворыць далей мацвею. У нас стэпы, шырыня, выйдзеш і ўсё відаць, як на далоні. За сто вёрст відаць. Можа таму і лесу не люблю, не магу прывыкнуць. Неба у вас нейкае нізкае дажджы і слата. У нас лета дык лета задыхнесся ад гарачыні. А зімой без кажуха валёнак, не абмазаўшы твар шмальцам і носа не вытыркай. Птушки на ляту замярзаюць. А калі буран падымецца, трымайся. Слупы выворачвае дамы, раскідай. Нейкі начальнік гэта у калектывізацыю было. Прымчаў сяло да нас на легкавіку. Машыну на вуліцы пакіну, а сам хутчэй у цяпло. Насаўтра машыну ў стэпе знайшлі вёрст за десять ветрам загнала. Ты дарэмна гэта пярэчыць шэлюх. Клімат тут хорошы, заўваж у вас калі засуха, то высмаліць да звання ўсё. Кладзі зубы на паліцу, А тут ніколі не бывае, каб недарод кругом. На нізкім вымачыць, дык вырасце на сухім, Прападзе жыта, Затое ўродзіць ячмень, бульба і ваяваць у лесе лепш абарону трымаць. Вось таўкуцца немцы, хутка два месяцы на месцы, і тэхніка не памагае. Кожны кулік сваё балото хваліць. Ты проста Матвею не з той нагі ўстаў. Ваяваць тут можна. Я з грамадзянскай ведаю, даволі прыкурыць давалі прыкурыць немцам дый белапалякам Мацвею лёг на бок панура глядзіць перад сабою ад жонкі ніводнага ліста нарэшце гаворыць ён больш месяца як выехала Ясна эшалон разбамбілі Дзе было маё галава адну з малымі дзецьмі адпраўляць. Цяпер начамі не сплю, Не магу заплюшчыць вачэй. Пошта вінавата, ты не вешай носа, Калі б што якое паведамілі б. Наогул твоя жонка думае, што мы даўно пад немцамі. Смаленску іх баі пад гомелем чарнігавым куды яна будзе пісаць. А можа, твоя праўда, Але мне брат ад гэтага не лягчэй, Ну што зробіш? Ай вайна ёсць вайна. Ню не распускаць нечага. Дык чакай, патрусім цябе, бывай. Ён ускоквае ў кабіну, запускае мотор і асцярожна выруливаючы, едзе по прасецы.